إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه من قولي زهر zahvala pripada uzvišenom stvoritelju تبارك وتعالى Neka mu je iskrena hvala na svim blagodatima koje nam je podario. Neka nas salavati se na poslanika Allaho, poslanike Milenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Neka nas salavati se sa njegovu časnu porodicu, njegovu odlučne ashabi i sve one koji sjedi njegov put i njegov sunne do sudnjega dana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, poštovno Kako i svi znate, poštovana braćo i cijenjene sestre islamu, govorimo dakle u nekoliko dijela ovaj naš ciklus predavanja o grijehu. Normalno nastavljamo govoriti o grijehu, odnosno ispravnom razumijevanju grijeha kako bismo se inša ovaj, od njega maksimalno sačuvali ograničili štetnost i udavili od nas. Mi smo u našem prošlom predavanju govorili o nekim dakle ispravnim razumijevanjima grijeha koje su bile prisutne kod naš, e, dakle, naše strane generacije koje su bile prisutne kod ashaba, tabiina i kasnijih dakle velikih islamskih učenjaka i dobrih muslimana i uspjeli smo za Allahu te bareke volju da koliko se mogu sjetiti da pojasnimo tih ovaj tri ili četiri razumijevanja, ispravna razumijevanja i to je u stvari ono što ih je daleko držalo, dakle čuvalo od grijeha i to je ono što im je pomoglo da postignu Allahu te bareke ve milost i njegov mahfiret, njegov oprost i da postignu Allahu u ljubav i njegov inšallahu ta'ala da dakle, džennet zato otuda je nama i tekako potrebno da se vremenom na vreme podsjećamo kako bismo išalahu ta'ala uzeli pouku kako bismo uzeli poruku i u granicu naše mogućnosti implementirali u našim, dakle, u našem ovom prolaznom dunjalučkom životu. Vidjeli ste ili čuli ste vraćo, koliko se možete sjetiti u našem prošlom predavanju, da su ashabi radijalahu i generacije nakon njih, da su konstantno bili i uživali su u ibadetu i vidjeli ste da to uživanje, ta lepota koju su oni osjećali kroz ibadet, kroz pokornosti Allahu te da to uživanje, ta lepota je njima doprinjelo samo čuvanje, udaljavanje od grija. Nije to što su oni živjeli u nekom drugom vremenu, nije mi, dakle, živimo u jednom sasvim drugom vremenu, međutim, do te lepote, do tog uživanja može doći svaki sesni čovjek, svaki dobar musliman, koji maksimalno sebe uloži da se da udalji od sebe grijeha, da ograniči njegovu štjetnost. Ako se desi da pogriješi, rekli smo vraću da je normalno na putu ka našem stvoritelju te bareke vata'ala da čovjek čovjek dakle desi se tih padova desi, desi se da čovjek pogriješi i to je normalno i to je u našoj prirodi jer meleki su oni koji ne griješi Međutim, rekli smo, ako se sjećate da nije normalno, ako čovjek nakon što bude posrnuo, nakon što bude pao, nije normalno da nakon toga ne bude ustao, da se ne bude očistio i da ne bude nastavio svoje putovanje. Zato čišćenje naše je kroz istihvar. Čišćenje naše je kroz iskrenu teubu. Mi znamo i poznati hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada čovjek nekoliko puta Rasulullah sallallahu alaihi pita ako pogriješi pa se pokaje pa ako ponu pa nakon toga Rasulullah sallallahu alaihi sallam kaže Allahu te barek vatara ne dosedi da mu prašta sve dok njemu ne dosadi da griješi međutim ovo se ne smije pogrešno razumijeti i da čovjek da sebi pravo da griješi već kroz ovaj hadis predivan hadis treba čovjek ovaj, da mu bude ovaj hadis stimulans kako bi ovaj, e, još bolje upoznao svoga stvoritela i da samom sebi kaže kakvog li ja to te bareke vatala imam i da se njegov iman poveća i da se njegova kontrola nad svojim nesom što više stabilizira. E, navodili smo primjera Zubeira ibn Awama radijallahu da Hubeiba i, i ovaj riječi ibn šehhul Islama ibn Tejmija rahmullah kada kaže ne fi dunja džanna men lem jedhuleha lem jedhulel džanna ahiru. Dakle, onaj jedan džennet na ovome svijetu je, pa ako ne bude on dunjalučkom džennetu ušao, neće ni u ahiretskom. Dakle, i pojasnili smo to kakvom se to, dakle, džennetu, da ne bude bukvalno da ovo razumemo i da kažemo da postoji neki džennet, ovaj poput dženneta na hireta, to jest na, na, na ovome svijetu, već to je jedna lepota kroz pokornosti Allahu te bareke koju su osjećali dakle, ovaj, ovi veliki islamski učenjaci i ove predivne lijepe generacije. Nakon toga vidjeli smo također kako Sufjane Sevri Rahmola govori El bukea u ašrata da čovjek u svom životu u svakom od nas se desi da poteku suze nekome zbog boli, nekome zbog nekakvih problema zato što je čovjeku dakle njegova priroda dakle emotivan i tako dalje međutim Sufjane Sevri Rahmola kaže deset takvih Deset vrsta takvih suza ima, a jedna od tih je ona koja poteku lillahi radi Allaha te bareke Dakle, kada čovjek razmišlja, analizira koliko je mene uzvišeni te bareke dao. Da li bi ovo sve što danas ja imam moglo da postignem kada Allah uzvišeni se kada ne bi mi to dao i nakon toga s druge strane s druge strane čovjek vidi kolika je njegova pokornost kolika, koliko, su, koliko taj čovjek griješi i tako i tako dalje i tako dalje i onda ako iz ovaj razlog budu potekle njemu suze onda kaže Ibn Qajmer Džavzi također Sufjane Seori te su suze dovoljno ako jednom u godinu poteku da mu pobrišu dakle njegove, njegov grije međutim račun, normalno ovdje e, e, potrebno je jedno pravo razumijevanje jer ne može se nije lako da se dođe do takvih suza Dakle, mnogo prije toga se treba čovjek spremati, mnogo toga prije toga treba čovjek biti iskren u ibadetu, u, znanju, pa da bi se došlo do takvih suza, suza koje govori, dakle, ove suze koje navodi Sufjan Esevri Rahimahullah. Nakon toga vidjeli smo riječi Alija radijallahu talanhu kada kaže svaki rob koji bude, ne bude dato, dakle, strane Allaha te bareke tada ovakav Ovakvo iskreno pokajanje to je jasni znak da ga uzvišene azze žele ne želi kazniti. Pa smo uzimali primjere dakle, da čovjek razmišlja, da svako od nas razmisli gdje sam bio prije toliko godina, gdje sam, dakle koliko sam griješio, a pogledaj gdje se sada nalazim, kako pazim na svoj namaz, kako se čuvam od griha. Dakle, sve su ovo dijela koja nam jasno ukazuju da nas, da, jasni znakovi da nas uzvišen žele ne želi kazniti. Ali ovo nikako ne znači da, da, da, da ovaj, dobijemo neku sigurnost i da, da ovaj to utiče na našu pasivnost. To su jasni znakovi da uzvišeni Azeva ne želi da te kazni. A da li ćeš ti dalje nastaviti da budeš tako ovaj ustrajan u činu dobrim u djela, to ostaje na tebe. Budeš ti suprgao, onda se dakle situacija, onda se situacija mijenja kako kaže uzvišeni Azza وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dakle, uzvišeni Azza wa Jalla neće, ne želi kazniti onoga koji traži oprost, koji traži oprost od stvoritela te bareke, te bareke I došli smo do posljednu tačku kada smo rekli braćo da, se, da, su se ashabi dakle normalno svakoga grijeha čuvali međutim posebno posebno su se čuvali grijeha da da ne urade onaj grijeh kojeg, kojeg mogu koji, grijeh koji može ako budemo mi počinili grijeh a možda budemo mi prvi oni koji će nakon ovoga nakon ovog grijeha ili u toku ovog grijeha dok činimo možda da nas neko vidi pa da nastavi taj grijeh nakon dakle nakon što smo ga mi počinili rekli smo možda se desi da mi počinimo grije. I mi budemo primjer da neko od nas uzme da čini taj grije. Možda se mi pokajemo, možda i preselimo, ali trebamo se pitati šta, da li je taj grijeh kada smo on, u onom momentu kada smo mi preselili, kada smo mi preselili, da li je taj grijeh preselio? Ili je taj grijeh nastavio nakon naše, naše smrti? Vidjeli ste riječi Habiba ibn Ebi Muhammeda rahimahullah kada kaže inne min sa'adeti al mar'i dakle jedan od lijepih znakova jedan od lijepih znakova čovjeka jeste i da mate matet kada čovjek preseli kada čovjek umrije da, da, da i njegov grijeh umre dakle imamo mnogih takvih primjera mnogih takvih e, ideja ideologa koji su preselili umrli ali ostali, osta, ostavili su ovaj, e, njihova učenja pogrešna gdje se i dan danas takva učenja dakle ljudi obmanuju i varaju se dakle ova, ovo posebno koje smo navodili mora nas vraćo podsjećati po vremenu da će povećati pažnju kod nas da pogledamo iza sebe da ne budemo mi oni da ne budemo mi primjer našem, našoj porodici da ne budemo mi primjer nekome da neko od nas nauči neki grije ili možda e, ne znam bilo kakvi grije dakle toga se trebamo paziti a ako ako se desi vrać, ako se desi da smo nekoga poučili grije moramo ovo analizirati, istraživati nakon što smo se mi pokajali, nakon što smo se mi vratili Allahu te bareke odradimo drugi korak. A koji je taj drugi korak? Posjetimo one ljude koje mislimo da su možda nas uzeli za primjer u, u grijehu pa pomognimo njima odnesimo im kakvu knjigu ponesimo im kakvo predavanje lijepo ih posavjetujemo budimo otvoreni otvoreno pričajmo sa njima kažimo takvima da smo mi pogrešili vi ste bili oni koji ste od nas naučili grijeh ali evo mi se sad kajemo mi se vraćamo Allahu te zato nas uzmite kao primjer i vi se pokajte. Vratite se te barke Dakle, Šabi Rahimahullah, jedan veliki sam činjaka, kaže Men asallahu džehran fer je tubu džehran. Onaj ko čini javno grijeh, je da se zahtjeva da se i javno pokaje. Koliko imamo takvih pjevača, takvih šta znam, glumca, koji su javno činili grijeh i zato Islam od njih zahtjeva da se javno pokaju. Da se javno, dakle da masa vidi da su se vratili Allahu te barake vatala kako bi bili pozitivan primjer i oni koji su možda uzeli njih kao primjer u grijehu da se normalno dakle vrate i da ne budu da ne budu jer braćo moja draga kako ćemo se suočiti na sudnjem danu ako budemo mi preselili ako budemo mi umrli a nakon naše smrti ne budu umrli naši grijesi. Ako nakon naše smrti bude mnogih, mnogo onih koji nastave ono što smo mi započeli. Zato molim uzvišenog Allaha te bareke i da nas on uzvišeni azze ojača, da nam pokaže pravi put, da nam podari iskreno znanje i da nam otkrije onakve, one ljude da ih na vrijeme za svoga života ovaj e, poučimo i savjetujemo i tako da s nama umrije naš, naš grije. Razumijevanje, također sljedeće razumijevanje, braćo moja draga, koje je bilo prisutno kod ispravnih generacija, maksimalno, maksimalno su obavljali braćo na filu. Maksimalno su posvetili pažnju kroz noćni namaz kroz dobrovoljni post. Dijelili su sadaku. Dijelili su savjet. Zbog čega? Samo zbog toga da im to bude kompenzacija zbog grijeha kojeg su možda počinili, a ne mogu se sjetiti. Ili zbog onog grijeha kojeg možda u životu naiđu pa ga počinu. Dakle, či, mnogo su od nafila izvršavali nikada im dosta nije bilo, zbog čega? Zato što između ostalog htjeli su da im ta nafila bude kompenzacija zbog, dakle, zbog grijeha kojeg su možda učinili, a izostavili ili zaboravili ili grijeha kojeg se, kojeg se sjećaju. Pitali su se i dal Džubeira, radi Allahu ta'ala anhu. Dakle, ovaj ashab, je bio e, doista Sejdel džubeir je nama svima poznat i znamo kako je dakle, preselio čovjek koji je bio jedna, tako reći, kako e, šejh magistar Safet Koduzović kaže, bio je skripta Abdullaha ibn Abasa. Mala skripta Abdullaha ibn Abasa, Allahu talanuma. Kaže se da su jednom prilikom Sejda el Džubeira upitali men a, a nas Pitali su ga, jer je doista bio ovaj, ovaj čovjek je braćo bio ekspert za ovakva pitanja. Znao je, kao, kada bismo nekog e, eksperta u medicini pitali vezano za neki hiruški zahvat i ne znam kakvu bolest. Pa su jednom prilikom upitali koji je čovjek, dakle, koga ti smatraš, koji je onaj čovjek koji se najviše boji Allaha te barake koji je to čovjek koji je najbogo, najbogobojazni? Pa je Sejde al odgovorio, ređunom i štaraha na čovjek koji se udali, koji se udalio od grijeha, dakle čovjek koji je činio grijeh, pa je razumio da je grijeh, pa je od sebe udalio taj grijeh, pa kaže dale, kad god se kad god se sjeti toga grijeha, taj grijeh mu bude stimulans da poveća dobra djela. Subhanallah. al znači ovako kaže. Ko je najbogobojazniji? Najbogobojazniji je onaj čovjek koji je ostavio svoj grijeh. Koji se udalio od svoga grijeha. I kad god se u životu sjeti toga grijeha, taj grijeh mu bude stimulans. Dakle, taj grijeh u njega poveća strah i opreznost pa ga još više natjera da čini dobra djela kako bi se mogao, kako bi mogao vršiti taj balans ili kompenzaciju za onaj grijeh koji je davno, ne znam kada, prije toliko i toliko godina uradio. Dakle, vidimo, vraćo kako su, subhanallah, oni veliki islamski učenjaci, ovi, dakle, Allahovi te bareke vatara iskreni robovi, kako su iz grijeha uzimali korist. Subhanallah. Dakle, kad god se bude sjetio grijeha, to sjećanje natjera da što još više i što više bude, dakle, što više bude činio, što više bude činio dobrih, dobrih dijela. Zamislite, vraćo, razmislite o ovom primjeru. Verovatno svima vama, inša tala, poznat vam je primjer ugovor, ugovor na Hudejbiji. Znamo između ostalog da je jedna tačka bila da od onih dakle Mekelija koji su ostali u Mekki i koji prime islam pa izbegnu iz Mekke dođu u Medinu ako se nakon ovoga desi dakle nakon ugovora na Hudejbi ako se ovo desi taj će musliman koji primi islam biti vraćen u Mekke međutim s druge strane onaj kod muslimana pređe u Meku, taj nema pravo da se ponovo vrati u Medini. Vjerujem da je ovaj detalj vama poznat. Subhanallah, kada je ovu tačku čuo, Omar radijallahu ta'ala anhu, dakle, osjećao je braću u sebi jedan revolt. Nije bio zadovoljan, subhanallah, nije bio zadovoljan. Pa nije mogao da ovo izdrži, otišao je Ebu Bekru, radijallahu ta'ala I rekao je, je Ebu ne dozvoli da ova, da, da, da ova tačka prođe. Odi poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kaže Resulullahu sallallahu alaihi wasallam da ovu tačku pogriše. Međutim, znamo kako je Ebu Bakar radijallahu ta'ala anhu bio odan poslaniku sallallahu alaihi wasallam pa mu kaže ilzem garzem. Ove riječi upravo znači vraćo da Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kaže Omeru svi znamo vraćo poznato nam je ona halka koja se nalazi na sedlu konja. Kada čovjek treba da uzjaše na konja, mora prvo staviti, se ne znam kako se to zove, svoju nogu na onu halku i onda uzjaše konja. Kaže, dakle, Ebu s ove dvije riječi, kaže Omeru radijalahu, idi budi ona halka. Budi prilepren i kada uzijaše postanik sallallahu alaihi wasallame konja, budi ti ona halka. Slijedi Resulullaha sallallahu alaihi wasallame i nemoj više pitati. Da li osjećaš revolt? Da li si ti zadovoljan ili nisi zadovoljan, to nije važno. Šta je važno? Važno je da prihvatiš ono što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi Nakon svega ovoga, da ne bismo dogolačili kada su došli vraću u Medini, i kada je objavljen ajet ima fetah naleke fetha mubina, dakle ovim ajetom najavljena je pobjeda da će se, da, će se desiti oslobađanje Mekke. Omer radijallahu talanhu je da Resulullah sallallahu da je on, to griješio da je vahijom došlo ona tačka gdje je on ta'ala talanohu osjećao revo to je vahijom došlo i pokazalo se da je bilo korisno subhanallah pazite sad vraća pazite ovaj detalj dakle ono što je najvažnije sada da, da, da kroz ovaj primjer kaže se nakon što je Omar radijallahu ta'ala anhu postao halifa dakle poslije mnogo godina. Koliko godina? Po, koliko? Pet, šest godina. Kaže na, jednom međidu, dakle na jednom skupu, na jednom međlisu, oni na tala anhu setio se, setio se, dakle ovog svog revolta, Dakle, sjetio se da nije u prvom mahu bio zadovoljan, da jednostavno nije prihvatio tačku. Nakon toliko godina Kaže, onda radijallahu talanhu na jednom međlizu sjetio se pa kaže da je rekao ja još činim dobra djela od nasila, od posta, od mnogih dobrih dijela nabrajao je Omar radijallahu talanhu. samo kaže da bi ublažio da bi izvršio kompenzaciju za onaj revolt koji sam osjećao na Hudebi subhanallah Znači, jeste li shvatili ovaj primjer? Poslije toliko godina jednom se Resulullahu sallallahu alaihi sallam suprostavio, ako smemo tako da kažemo, i pogledajte, toliko godina kaže Omar radijallahu talahu konstantno činim dobra djela. Kako bi izvršio kompenzaciju za onaj revolt? Koliko se vraćao, koliko smo se puta kako onih danas koji bez znanje suprostavaju sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi i tako oni koji imaju znanje međutim njihova nemarnost njihov gaflet njihovi grijesi upravo doveli su njih da se suprostave sunnetu poslaniku sallallahu alaihi a šta kazati tek za one koji se suprostavaju Allahu te bareke ve i mhm. mnogim, dakle, kuranskim ajetima, kako ćemo, vraću i šta kazati za tak. Da uzmite primjer kuranski ajet. Da uzvišeni Azza wa Jalla kaže Inna Allahe la jagfiru an yushrake bi. Uzvišeni Azza wa Jalla doista neće nikome širk oprostiti. Ako ovo se misli, onaj čovjek ko dođe na sudnjem danu, a nije došao tebe, nije istigfar, nije te obučinio na dunjavku, a pri sebi imao je veliki širk i dođe kao taka na sudnjem danu, nema za njega više spasa. Međutim, o jagofiru madune velike li me ješa. Nima širka uzvišene azova džela oprosti onome kome hoće. Braćo moja draga, dakle, imamo veliki širk, a imamo i mali širk. Mali širk jeste kao na primjer da se čovjek zakune u svoga oca. I ovo je česta pojava, subhanala. Koliko je danas ljudi koji se zaklinju i pozivaju se na svoje oče. Tako mi moj babo, tako mi moj otac i tako dalje. Ovo je mali širk, znajte znači. Ili mali širk mu dođe isto da ono svakodnevna pojava kada ljudi kažu da nije bilo ovog i ovog da gotovo gotovo bi ja bio, nastradao bi. Znači, napravite jednu komparaciju, jedno poređenje. Sa, dakle, primjerom kojeg smo naveli, sa primjerom Omara radijallahu ta'ala. Jednom je osjetio revolt. Toliko i toliko godina je činio dobra dijela kako bi nekako onekšao onaj revolt. Subhanallah. A koliko mi pri sebi imamo grijeha, poput maloga širka, da nas uzvišeni Azze Đele toga sačuva. Da uzvišeni te bareke u tada podari takvima iskreno znanje, da im podari iman i da se sačuvaju ovakvog grija. Jer imam kajima Džavzi Rahmova kaže koliko dobra dijela treba čovjeku da bi samo malo pomjerio mali širk, da bi se da ublažio samo malo koliko godina činjene dobrih dijela vraća trebamo baciti iza naših leđa kako bismo samo ublažili mali širk. A šta je mali širk? Rekli smo da čovjek kaže da ne bio toga, toga lekara i doktora, ja bih nastradao. Ili i tako dalje, i mnogi drugi, dakle, e, primjera koji, koji su jasni, koji su nama jasni, šalahu dada da, da to spada u, u mali, u Dakle, jedan zaključak, sjećanje, braću, na grije, kod ashaba radijallahu talanhuma, je bio stimulans da što više čine dobra dijela kako bi ublažili dakle kako bi ublažili svoje grijehe koje su možda eventualno zaboravili ili koji možda prestoje da ih, da ih učini. Dakle, kada bi se grijeha sjetili kako, kako se navodi e, jer braćo mnogih dobrih dijela mi znamo mnog, mnogih dobrih osobina međutim budimo transparentni Budimo samo kritični, budimo realni. Koliko se ta dijela nalaze pri nam, Jonas Ibn Ubejd, rahimahullah, kaže ja mogu, dakle, govorio ja mogu nabrojiti stotinu dobrih osobina, dobrih dijela, ali ja nemam ni jedno pored sebe. Ovako veliki islamski učenja. Međutim, braćo, bili su samo kritični. Danas čovjek učini jedno malo dobro djelo i umisli se da je sa tim dakle jednostavno za, za, obrisao svu svoju prošlost. Samo, samo na moment ako budemo ovako razmišljali. Od kad sam bio obavezan da klanjam namaz? Koliko mi je godina prošlo bez namaza? Od kad sam ja počeo namaz obavljati? Od kad sam ja počeo postiti? I nakon ovoga poredimo naša djela, i vidjet ćete, braćo, kako su malena, kako su skromna i koliko trebamo se angažirati i koliko trebamo ovaj uložiti trud u našem životu kako bismo nastavili do kraja našeg života činili mi djelo. Također, razumijevanje koje je bilo prisutno, braćo, kod ashaba je bilo ono što smo malo prije naveli, samo ćemo pokušati još malo detaljnije da pojasnimo, da su od lošega dakle da su od grijeha gledali da uzmu korist dakle na koji način e, njihov samobračun e, jačao je njihovu kontrolu nad svojim nefsom dakle stali i analizirali prebrojavali bi i kada bi prebrojili svoje ispade propuste grijehe i vidjeli bi koliko je to mada ne znamo mi Allah te bareke ve ta'ala on uzvišen najbolje zna međutim ta kontrola ta realna kontrola prebrojavanje samo obračun kod njih kada bi, kada bi nakon toga podvukli vidjeli koliko su griha imali to bi samo kod njih pojačalo povećalo kako bi što više kontrolisali kako bi što jače mogli kontrolisati svoj dakle, kako bi što jače kontrolisali svoj nefs. Kao, kako kaže Maliki Bandinar, Rahmova, dakle, dakle, govorio i vraćao se svojim nefsom. U onom smislu, dakle, sjelo bi Maliki Bandinar, kaže, i govorio bi svome nefsu. Sljedećim rečima, govorio bi svome nefsu kao, da se čovjek obraćao. Rečima, koliko puta si bio moj lider. Dakle, da mi kažemo svome nefsu, o moj nefsu koliko puta si bio u prilike da budeš ti moj emir, moj, dakle moj lider, vodio si me. Koliko god, koliko puta si imao prilike, toliko puta smo i ti i ja nastradali. Zato bi Malik ibn Dinar govorio, zato moj nese, nemaš, ne možeš biti ti lider. Neka moj emir bude Kur'an i sumne postanika, sallallahu alaihi wa ako želiš da budemo i ti i ja spašeni. Dakle, e, ta kontrola nad svojim nefsom, pogledajte, subhanallah, kako su ashabi radi Allahu i ispravne generacije uzimali korist od lošeg, uzimali su korist kako bi povećali svoju kontrolu i kontrolisali što više svoj nefs. Čuo sam, braćo, jedan primjer od jednog našega šeha, e, poredio je nefsa sa jednim veoma jako ovaj, upečatljivim primjerom. E, kaže, uzeo je primjer Nefsa sa, e, jednim djetetom, djete koje po prirodi tako živahno, djete koje nije mirno. Dakle, ostaviš ga za 10 sekundi, može napraviti velike probleme. Pa kaže ovaj šejh e, kaže, uzmite primjer jednu brižljivu majku. Ne one majke koje, koje ne vode brigu, nego kaže jednu brižljivu majku kako ona ovaj pažljivo čuva svoje dijete. Zašto? Zato što zna da njegova živahnost e, da može, ako mu bude dozvolila, ako ga ne bude kontrolisala, može to njeno dijete nastradati. Kad god bi to dijete zahtjevalo i tražilo od svoju majku da, da mu ona nešto dozvoli, majka ne bi imala povjerenje Zašto? Koliko puta je braćo naš ne znaš, nas izdao. I zato, kao što ova brižljiva majka čuva svoje djete, tako i na taj način mi trebamo čuvati se i kontrolisati, kontrolisati, kontrolisati svoj nes. Zato Hasan Elbasir Rahmova kaže vidio sam ili drugim rečima Drektu Akuame, dakle srećam se ljudi koji su dugo klanjali dugo, ostali, bi na seždu, plakali bi i tako nabraja Hasan el Basri. Međutim, ali kaže Hasan el Basri najviše ih je spasio ono što su bili iskreni u teobi. Iskreni, si, iskreni su bili prema stvoritela te bareke letalja, jer možda će neko braćo nakon ovoga da kaže pa dobro, subhanala, pa mi nismo meleki. Jeste braćo, mi nismo meleki. Mi nemamo Dakle, mi smo ljudi i u našoj prirodi je da griješimo. Ali kada čujemo ljude da kažu mi nismo meleki, mi braćo trebamo takvim odgovoriti, a ne trebamo, ne trebamo biti šeitani. Nismo meleki, ali ne trebamo biti šeitani. Moramo se čuvati. Moramo se čuvati grijeha iz mnogih razloga u prijašnjim predavanjima koje smo navodili. Jer to čuvanje od grijeha, će nas, braćo, da nas uzvišeni te bareke vetara zavoli. A kad nas on uzvišeni te bareke vetara zavoli, onda daće nam stvoriti, inšalahu ta'ala, i džemda. Ovo su bile nekoliko, braćo, razumijevanja, ispravna razumijevanja koje su bile prisutne kod i mnogih drugih koje nismo ovdje spominjali. Inšalahu ta'ala nekom prilikom i to ćemo spominjati. Međutim, u ovim još narednim par minutima otpočet ćemo sa temom dakle ona koja, koja je bila najavljena ovdje šta čovjeka e, tjera na grije zašto čovjek čini grije u tom smislu pokušat ćemo u ovim narednim minutima samo da pojasnimo dva razloga pa ako nas uzvišeni bare Kvetala poživi zdravljan podari govorit ćemo inšalahu i ostalim E, uzrocima koji čovjeka tjeraju da čini grije. Prvi uzrok koji navode, braćo, veliki islamski učenjaci, da ljudi čine grije, jeste pogrešno, zapamtite, braćo, pogrešno razumijevanje riječi la ilaha illallah. Danas ima, braćo, ljudi koji nisu ispravno razumjeli riječi la ilaha illallah. I na ove riječi još kada uzmu hadis poslanika sallallahu alaihi ili mnogo takvih hadisa gdje se navodi gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam kome posebne riječi budu la ilaha illallah dehale fil džene učit će u dženetu i tako dalje nerazumijevanje riječi la ilaha illallah i, neispravno razumijevanje mnogih ovakvih hadisa puno je ljude dotjeralo da griješe. Zašto? Jer u svojoj glavi imaju, pa evo, evo kome posljedne riječi budu, znači, ovaj, to bi značilo da ja mogu griješiti i onda se na kraju svega toga potrudim da moje riječi budu na kraju moga života la ilaha illallah Dakle, takvi ljudi tako smatraju da je to tako lako i jednostavno izgovoriti te riječi na sabatnoj postavi i zbog ovakvih pogrešnih razumijevanja. Umjesto, braću, da riječi la ilaha illallah budu ključ za džennet, kod većina ljudi ove riječi postale su ključ za džennet. Dakle, umjesto da ove riječi budu ključ za džennet kod mnogih ljudi nažalost postale su ove riječi ključ za dakle, e, e, ključ za, za vatru jer subhanallah braćo mi znamo ostavljane namaza većina islamskih učenjaka kažu da takvi čovjek postaje veliki griješnik na granici da postane otpadnik od vjere iako imamo razilaženje kod islamskih učenjaka i imamo dakle također islamski autoriteti koji kažu onaj ko ostavi namaz ostavio je svoj din pametan čovjek subhanala, pametan čovjek dovoljno ako želi da vidi važnost i vrijednost na u svome životu trebao bi kazati dovoljno je ovo dovoljno je to što su se islamski učenjaci razišli da li si ti musliman ili si ili nisi musliman zato što ostavljaš namaz. Dovoljno je vrijednosti namazu samo ako u ovom detalju samo malo bolje razmisliti. E sada, hadis koji je malo podruži i nemamo vremena da detaljno navodimo koji bileži Buharija je kaže da Resulullah sallallahu alaihi došli su mi u snu dvojica dakle ljudi pa su me dakle, poveli Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pokazali mu nagrade e, u džennetu, međutim, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, veoma interesantan hadis. Pa su, pa je Resulullah alaihi salatu wasallam imao prilike da vidi i kazne gdje su bili ljudi kažnjavani. Međutim, kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, većina kroz, dakle, e, kroz onu situaciju kada mu je bila prilika ukazana da vidi ove ljude koji se kažnjavaju vatrom, kaže da Surlo sallallahu alaihi wasallam većina njih su bili muslimani. Većina njih su bili braćo muslimani. Subhanallah. Zbog čega? Ako nije zbog onoga što smo na početku rekli. Dakle, ovo je prvi razlog i uzrok koje je mnoge braćo danas odvio i zaveo da čine grije. Dovoljno je meni riječ la ilaha illallah i tako da. Budimo ovoga svjesni, čuvajmo se i pogledajmo šta doista znači ove riječi, koji su to uslovi da bi imali dakle onu osnovu imana i nakon toga vidjet ćete, vidjet ćete kako je to sasvim drugačije i nije to tako jednostavno kao što, nažalost, puno ljudi to ne razumijeva ili ne shvataju. I drugi uzrok koji također čovjeka tjera da učini grijeh jeste braćo, a verujem da ćete se složiti s ovim, mnogi braćo danas su otišli, da kažem tako, zadali su sebe, varaju sebe, time što kada čine grijeh i nakon grijeha kojeg počinje kada grijeh oni počini, ako im ne bude bila došla kazna, sankcija za dotični grijeh, mnogih je ovo zavelo pa kažu, evo, ja činim grijeh, evo, mene nemaju namazu, evo, pa i ne postim, Međutim, nikakva razlika nije između ovih koji klanjaju, koji poste, koji čine dobra djela i koji i između mene koji se ne nalazi na tom putu. Dakle, ovo je jedan od veoma prisutnih raširnih uzroka što ljudi tjera da čine grije. Međutim, ću opasnije ili drugim rečima kada čovjek počini grije ako nakon grijeha ne bude došla kazna, ne bude došla sankcija, ne bude došlo neko iskušenje, ovakvo stanje treba kod nas više povećati strah od stanja ako budemo počinili grije, kada činimo grije, pa nam nakon grijeha dođe sankcija, dođe nam kazna, velika vraćo mogućnost postoji da uzvišeni Allah te bareke letala nakon što smo počinili grije želi da sa određenom kaznom da počisti taj grije. Postoji mogućnost. On uzvišeni azze ođene najbolje zna. Međutim, ispravno razumijevanje jeste kada smo počinili grije ako nam nakon grijeha ne bude došlo kakvo iskušenje ako nam nakon grijeha ne bude nam došla kazna nemojmo braćo biti sigurni nemojmo u to biti sigurni jer razmislimo ili kažemo sebi ja sam počinio grijeh ili nisam ispravno ovo uradio ili nisam ispravno, ispravno ovo obavio sebi gdje nećemo i kraj biti kazna niti iskušenje nije mi došlo ovaj moj grijeh koji činim Allah te bareke talja zna dok li ćemo i gdje ću ja tek zagaviti. Ovo je ispravno razumijevanje. I ovakav osjećaj i ovakvo razumijevanje može nas, braćo Allah, i čuvati od grija. Međutim, ako počinimo grije, pa nakon, nakon grijeha nam dođe kakva sankcija, kazna, kako smo vidjeli također s prijašnjim predavanjima, kako kaže Sucija Veseli, Rahmullah, kada, kada kada mu, kada mu je došao grije, kaže ovaj grije, već 20 godina čekam. Prije 20 godina počinio sam grije i evo već kako 20 godina čekam ovu sankciju. Kada je tamo završio u zatvoru i kada su ga umeli Mohamed ibn Sirina, rahmallah, kaže kada su ga umeli u, u, u čeliju i gleda u čeliju i sad ovi ljudi dakle, ipak velike ali mučenjak, uveli su ga Pritvorili su ga, danas bi rekli šta ja sam, šta znam predsjednik ili ne znam ko sam, ili nemate pravo, međutim, on nije vraćao takvim očima gledao Čeliju, nego je gledao očima sljedećim. Dakle, a, a vam Ivan Sirin Rahmova kaže ovu čeliju odavno je čekam. A zbog čega? Kaže, prije 20 godina rekao sam jednom čovjeku o miskinu. Rekao sam čovjeku miskin. Zbog ove riječi na Minskim, evo 20 godina ili 40, ne sjećam se dobro, čekam ovu sankciju. I kada su ga pritvorili i uveli ga u čelju, kaže, alhamdulillah, sada sam malo slobodniji, sada se lakše osjećam, došla je sankcija. Subhanallah, međutim, vraća danas ljudi, ako im ne bude došla kazna, ako im ne bude, jednostavno, pa eto, šta, kakve fajde imaju oni koji čini i mi smo čak možda i, i bolji od njih, subhanallah. To je dakle to pogrešno razumijevanje i molim uzvišenog Allaha te bareke u ta'ala da nas ovakvih razumijevanja sačuva i da od nas udali i da udali od sve naše, dakle od svu našu braću i od sve naše, dakle i od sve muslimane. Također, braćo, grijeh nas navodi, navodi nas, braćo, da zaboravimo teobu. Ovako su veliki islamski učenjaci govorili. Kada čovjek griješi, to griješenje često bude rezultat da nas dovede do deređu da zaboravimo da počinimo, da učinimo, da dođemo ubi. Da se pokajemo Allahu te barek Zaborav, dakle grijeha, braćo, zaborav grijeha e, također navodi čovjeka da čovjek nastavi da čini grije. Budimo li ne budemo se čuvali grija i budemo i zaboravnali grija, to će nas taj zaborav dovešće nas da nastavimo sa grijom Ili možda dovešće nas do stanja ili hal da ponovimo, da grije koje smo nekada počinili. Zato budimo ustrajni braćo, budimo dani koji ćemo se čuvati grija jer vallahi, kako smo navodili mnogim majetima, velika je nagrada i Allahovo te bareke o tala obećanje takvima. Vidjeli ste u, kako uzvišena Azza žele obećava, odnosno kako meleki koji čuvaju, koji drže alš i oni koji se nalaze oko alša, veličaju stvoritela te bareke o I traže stikfar čine istikvar, traže oprost, da uzvišene Azza žele oprosti onim ljudima koji vjeruju i koji se čuvaju grijeha, meleki čuvari arša. I oni koji se oko arša traže da Allah te bareke wa ta'ala da uzvišeni Azza wa ljudima koji se čuvaju grijeha oprosti njihove grije. Pogledajte ovu odliku. Zar čovjek može dozvoliti da ovako nešto izgubi zbog grijeha? da izgubi Allahu te bareke ljubav zbog grijeha da izgubiš, da, zar možeš dozvoliti sebe da griješiš zbog fulan an fulan a s druge strane da dozvoliš da uzvišeni azza wa bude se naprdio i da izgubiš Allahu te bareke vatala milost zar ćeš dozvoliti sebi u svome životu da svojim očima gledaš u haram a da druge strane želiš gledati Allaha te bareke ta'ala u džennetu. subhanallah ove riječi, ovakva razumijevanja, ovakvih detalja, vraću, budemo li se često sjećali, valahi, oni će nas čuvati od grijeha. Oni će nas sačuvati od grijeha. Jer danas, kada bismo nekome rekli, braćo, želiš li da ti dam 100 euro, ali kasnije bude li ti trebalo i 10.000 eura, i ne znam zbog čega, ili zbog zdravlja, neću ti dati. Mi bismo takvi po prirodu odabrali da je ono što se odmah može uzeti. Zato ovaj primjer vam navodim da bi vam rekao sljedeće. Valahi, braćo, grijeh je onaj upravo kad, kada budemo, kada nas izaziva grijeh, kada, kada dođemo u situaciju da počinimo gdje shvatimo ga kao čovjeka koji nam nudi, koji kaže, evo ti 50 eura. Međutim, budemo li se strpili, budemo li se udalili tih 50 eura, odnosno taj grijeh, Allahi nemojte sumnjati da nas čeka i 50 i 500 i bezgranično dakle ovaj dobrih dijela koje uzvišeni azze, azze koji koje uzvišeni azze vađelle obećava. I za kraj vraćao kada bi kao mogućnost verujem da, će me razumjeti, da, da, da ćete me razumjeti kada bi kao mogućnost postojala vraća Znamo da to ne postoji na ovom svijetu. Međutim, kada bi kao mogućnost postala da nas uzviše na Azizova uvede u tu i da tamo boravimo 24 sati. I vidimo sve lepote In I nakon ovoga uzviše na da nas izvede i uvede nas u džemlet. Da budemo i tamo 24 sati. Da vidimo svih tih ovaj kazni, poteškoća i muka, i nakon ovoga, kakvi smo, kakvi bismo braćo tad bili. Kroz ovih, dakle, ovaj e, primjera ili razumijevanja, vidite braćo i pokušajte u granicu svoje mogućnosti da se udalite i sačuvate grijeha, normalno uz dakle dovu Allahu te bareke da nas sačuva, da nas ojača, da nas učini ustrajnim, jer ustrajnost je nešto što su što osobina koja je bila prisutna kod poslanika, vjerovjesnika i svih, dakle Allahovi te bareke i ta'ala iskrenih Molim uzvišenog Allaha te barek i da nas ojača, učini ustrajnim i da nas svi skupa okupi u dženetu Firdausi. Sve što sam iskreno rekao, to je od Allaha te bareke i a sve što sam vraćo pogrešio, to je od mene i šeitana. Molim uzvišanog od Đelle da mi oprosti i da svima vam oprosti. oprosti. Subhanaka Allahum bihamdika šedu en la ilaha ila firu vastagfiruka wa tubu ilaik Vajazakum Allahu hajra. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu do našeg narednog druženja i pojašnjavanja ostalih dakle, uzroka koji navode da čovjek počini grije. Barakallahu.